koja se dova uči za umrli, da vas Allah nagradi? Od dova prema umrlim je ne bilo koje se to selam uči selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ja ehle al kubur min al muslimin wa al muslimat wa nahnu insha Allah bikum lahiku nes'alu Allah lana wa lakum al afiye. To je dova koju treba svaki musliman da se potrudi nauči u prolazu kraj mezara ili da u svojim riječima moli Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti živim i umrlim